بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستثيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا صدق الله العظيم الله سامي Allaha سامي samilosnog. čestiti će iz pehara pit kamforom začinjeno piće. Sa izvora iz kog će samo Allahovi štićanići će piti i koji će kuda hoće bez muke razvoditi. Oni su zavjet ispunjavali, plašli se dana, čija će kop svuda prisutna biti. I hranu su davali, mada su i sami željeli, siromahu i siročetu i sužnju. Mi vas samo za Allahu ljubav hranimo, od vas ni priznanja ni zahvalnosti ne tražimo. Mi se gospodara našeg bojimo, onoga dana kad će lice smrknuta i namrgođena biti. Istino rekao uzvišen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادkhilna bi rahmetike fi ibadike salihin. Zahvala dragom gospodaru na njegovim neizmjernim blagodatima. Molimo ga najvećim imenom njegovim da nas počasti da te blagodati spoznajemo kroz njihovo trajanje i da nas zaštiti od dana kada ćemo bilo koju od Allahovi blagodati spoznati samo zato što smo izgubili. Salavat i salam njegovom miljeniku Muhammedu, časnoj plementoj porodici, vrlima zhabima, svjedočim da nema drugoga Boga osim jednoga jedinoga, uzvišenog Allaha i svjedočim da je Muhammed posljednji Božji poslanik. Molim dragog gospodara da nas počasti da živimo dostojno ovoga svjedočanstva i ako Bog da, da preselimo sa tim svjedočanstvom i da se sa svojim gospodarom susretnemo sa tim svjedočanstvom. Amin. Draga braćo i poštovane sestre, mi se i dalje družimo sa hadisima i poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Ulazimo u one stvari kojima nas je on poučavao. Često smo spominjali izreku Hazreti Alije da je znanje bolje čovjek od imetka. Jer čovjek pokušava sačuvati svoj imetak, a znanje je to koje njega štiti, koje njega čuva. Danas sam pročitao isto jednu lijepu izreku jednog istaknutog alima koji kaže sine vidiš koliko ima ljudi na ovome svijetu. Kaže ima babo mnogo. Kaže znaj sine da samo u onome ko se kaje i onome ko je bogobojazan ima dobro puno je ljudi, kaže, ali samo u onima ko sa, koji se Allahu vraćaju i koji su njega svjesni, u njima ima dobro. Pita ga dalje, sine, vidiš li koliko je ljudi? Kaže, vidim babo, kaže, ogroman broj. Kaže, znaj sine, da jedino u dvijema ima, kaže, u dvijema vrstama ljudi ima dobra. Kaže, onaj ko nešto zna ili onaj ko nešto uči. Treća kategorija nema, nema dobra. Zašto? Jer je život iz dana u dan sve složeniji, iziskuje od nas stalno da učimo. I hvala dragom gospodaru pa evo ustrajavamo u ovome dobru koje se zove halka hadisa, odnosno druženje sa hadisom Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam. I uvijek neka nam je na pameti kuranski ajet gdje gospodar kaže فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ Onaj ko uradi koliko trun dobra zaista će to vidjeti na sudnjem danu. Kad dođeš na halku reci gospodar ovo je ona trun za koju te molim da nakon Bog dan dočeka kod tebe na sudnjem danu. Amin. Malo se pomjerite naprijed, ova vreća stoji, ne mogu da, da skoncentrišu me, ne mogu da govori. Nezgodno mi, oni stoje, ja sjedim. Malo se samo približite, ima alhamdulillah mjesto. Onako kao što smo uobičajili, draga vraća i sestre, mi ćemo se sjetiti Fatimom ili dovom imama Buharije, čiju hadijsku zbirku čitamo da mu se gospodar smiluje na, na oba svijeta. Amin. Fatiha. poglavlje je treće, a knjiga je o onome što je za nas muškarce daleko, ali vrlo je bitno da znamo i propise vezano za menstruaciju. Kompletna jedna knjiga u Sahihu Mama Buharije bavi se ovom, ovom pojavom kod žena i ako se sjećate, prošli put smo spomenuli i pretprošli put hadise gdje nam Resulullah s.a.v. na jedan prelijep način govori da je to najprije jedno stanje kćeri Ademovih, nešto što Allah odredio njima. E, drugi hadis, drugo druženje koje smo imali jeste da je Boži poslanik sallallahu alaihi sellem znao staviti svoju mubare glavu Hanumi u krilo i ona je češljala glavu, a bila je u hajzu. Dakle, u pojedinim vjerozakonima su ženu u trenucima kada ima menstruaciju tretirali kao biće manje vrijednosti ili niže vrijednosti, onda su je znali i odvajati, malo je što psihološki je boli, što je to proces koji priprema, vi znate da je menstruacija sama po sebi znak spremnosti žene da ponese dijete u svojoj utrobi. Kada izgubi menstruaciju, to se govori i je isna al mahid. U Kur'an kaže ona koja je izgubila nadu da će imati menstruaciju. U biti izgubila nadu da će imati dijete. I zaista je ovaj veliki dar gospodara koji je dao ženama i nije čudo, zaista nije čudo da žena koja umrije na porodu ima tretman šehida. Ali niko neće vam kazati da žena svaki put kad rodi ima tretman gazije kad preživi. Ko da odšla u džihad. Jer se izložila mogućnosti šta da se rastavi sa svojom dušom na putu toga da, da rodi dijete. I subhanallah, znači svaki put kad pitaš ženu, ona isti ti se kad borila išla u džihad, ona kaže jesam alhamdula tri put. Kaže kako rodila, kaže troje djece. Ima i koja jednom išla i dosta joj, više neće. Batala. <laughs> Ima, ima i koju ne možeš, kaže, nagovoriti ni jednom da ode u džihad. E nemojte, to se dogodite prije braka. Jer kaže ulema el bejanu jatrudu šeitan. Kada se stvari pojasni, šeitan se otjera čim ima nejasnih stvari, naravno da ćemo se jajiti i razići. Isto je tako u braku. Kada ulaziš u brak, kaži, moja je želja da imam dječice. Da li je tvoja želja? Jeste. E, možemo u brak. Nemoj da bude, ja nisam pitao. Možeš je pitati ovako, hoćeš ti ići džihad. Što <laughs> se smiju. <laughs> Dobro. Dakle, naravno da nam je, da nam je stalo da o ovoj temi govorimo zato što i mi muškarci a i naše sestre trebamo o tome znati jer je znanje ono što, što nas zaista uzdiže kod Allaha. Kažu da imam Jusuf, Ebu Jusuf, to je jedan od učenika imama Ebu Hanife na samrtnoj postelji, rekao dodajte mi pero i, i, komad plata na kojem se pisalo papira šta je već bilo i da zapiše nešto. Pa kažu ćeš u samrtnim trenucima pa kaže alhamdulillah Allah nek me poživi toliko da mogu napisati da neko drugi pročita iza moga preseljenja kada smo bili tako željni znanja, onda je umet slama napredao. Poglavlje, onaj nosi naziv babu qira'ati rajuli fi hajri imra'atihi wa Također govori o jednoj dimenziji koja je intima koja se dešava između supružnika, kaže poglavlje učenje Kur'ana muškarca dok je u kaže u naručju svoje supruge, jel dok je naslonio svoju glavu na koljena svoje supruge. je haid, a ona je u stanju menstruacije. I subhanallah, ima li šta vrijednije od Kur'an Kerima, subhanallah. Da danas, Resulullah sallallahu alaihi sellem je vrijedniji, on je Boži poslanik sallallahu od svih ljudi on je najvrijedniji. Od svega što mi danas imamo, ima li šta vrijednije od Kur'ana? Ima li išta da je preče, da se poštuje, da se uvažava od Kur'ana? Zato imamo ovaj hadis. Znači, u menstruaciji je žena, a muž joj nastani glavu u krilo i uči kura. Vakane Ebu Vail, e sad uvodi mama Buharije, kaže Ebu Vail, jedan od istaknutih učenjaka ta vina znači, ipak je to čovjek koji učio pred Azhabma Resulullah sallallahu alaihi kaže, slao bi svoju sluškinju, djevojku, vahija Haid, dok je bila u stanju menstruacije ila Ebi Rezin kod jednog svoga baba Ebu Rezina također alima fetatihi bil mushaf ona bi mu donosila Kur'an fetumsikuhu bi patihi a ne bi ga držala direktno Kur'an nego ima povez ono u kojem je Kur'an pa povez kojim se povezu dakle samo da ga direktno šta ne, dodiruje znači može čak i ponijeti Kur'an ona je žena koja je u menstruaciji jer je to nešto što što je dozvoljeno 297. hadis približavamo se 300. hadisu sahihu imama Buharija haddesana Ebu Nuaym al-Fadl ibn Dukayn سمع زهيرا عن منصور بن صفية أن أمه حدثته أن عائشة حدثتها od Ebu Nuajma Fadla ibn Dukejna da je čuo Zuhejra, jednog od istaknutih halima, od Mensura ibn Safije, da mu je njegova mati Safija, jedna čestita muminka pričala haddesethu anna Ajše prenijela nešto od Hazreti iši i subhanallah ovo, ovo je vrlo bitno kada bi Resulullah sallallahu alaihi wasallam žene postavile neko pitanje vezano za neke stvari koje su ono za nas muškarci ipak škakljive nezgodno nam je o tome da pričamo Resulullah sallallahu alaihi pita ga žena o menstruaciji kaže gleda ima li krvi ono okupa Resulullah ono govori a onda žena bi neka od ashab pitala dodatno a kaj ti i ovo ima iza života Resulullah sallallahu alaihi sallam iš kod Hazretija iši da pitaju za te detalje gdje je zaista muškarcu nezgodno možda ona, sjećam se birvaktila ovdje možda prije jedno pa eto ima možda i 15 godina 97. je ovdje bila mi smo imali neke naše sestre su postavile pitanje sad kaže šta je avret kod žene pred ženama dobro, avret muškarca pred ženama i žena pred muškarcem, to znam. Ali avret žene pred ženama šta je? I sad jedna je djevojka tu bila i vrlo je elokventna, ali nažalost neverbalnim govorom. Šta znači? Pokazuje na sebi. Ja vidim one djevojke oborile glavu nezgodne. Nije, naravno, avret žene pred ženom također postoji. Avret žene pred ženom je kao avret muškarca pred muškarca. Od, is, od pupka do konjena. To avret i muškarca pred muškarcom, a i žene pred, pred ženom naravno da, da treba da budu pokriveni gornji dijelovi tijela, ali minimalno ono što, je, što se mora, što je strogo naređeno da se pokrije to. I naravno u tim stvarima je vrlo vidno da, da, imamo, da imamo znanje. Kaže Hazretja Iša je prenijela da je vjerovjesnik, a e sada imate u hadisu, hadis Resulullah je pet aspekata. Sve ono što je poslanik govorio je hadis. Sve ono što je poslanik uradio je hadis. Sve ono što je poslanik odobrio je hadis. Sve ono što je poslanik sallallahu alaihi wasallam onaj prešutio, neko uradio pa boži poslanik prešutio. I sve obavijesti o vrlinama božijeg poslanika kad se kaže evo Ramazan nam je 60 dana do Ramazana, subhanallah, dva mjeseca. Kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam je bio najdarežljiviji čovjek. To je opis njegovoga šta? Morala i to je hadis. Kaže, a najdarežljiviji bi bio u mjesecu Ramazan Tada bi bio darežljiviji od vjetra koji sa sobom nosi dobro. Toliko bi davao Boži poslanik u Ramazanu. I zato kod nas vi znate da je Ramazan poseban što se tiče pomaganja oni koji su siromašni. Sada Hazreti Iša opisuje ka ene nebije sallallahu alaihi wasallam kane je tekiju. Da se Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam znao nasloniti fi hađri u moje naruče. Subhanallah. وَأَنَا حَائِدٌ ثُمَّ يَقْرَوُ الْقُرْآنِ A ja sam bila tada kada bi to radio Boži poslanik sallallahu alaihi sallam bila sam u stanju menstruacije a zatim bi on tako naslonjen na mene u njenom zagrljaju kaže učio Boži poslanik sallallahu alaihi sallam Kur'an to je ono što sam vam na početku kazao ima li šta vrijednije od Kur'ana toliko je Allah uzdigao vjernicu da je Boži poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam znao u naručju svoje supruge. Dakle, uz nju, iako je u menstruaciji, i da uči Kur'an. Da nam kaže gospodar postupkom Resulullaha sallam da je žena u tom stanju, mimo toga što ne ulazi u džamiju i ne obavlja namaz, potpuno sve drugo može raditi u, u, u konačnici. Intimni odnos je naravno u tom periodu zabranjen. Mimo onaj, naravno, može biti pre, onih predigrini ali nema, nema intimnog odnosa. Ali potpuno normalno živi. Nažalost u nekim vjerozakonima su do te mjere bili prema ženama strogi da znali su je istjerati iz kuće. I žena bi znala lutat mahalama. Zašto? Zato što su smatrali da je u trenutku kada ima menstruaciju da je, da je žena osoba manje vrijednost I to je prva bitna poruka koju želim da kažem, koja se opet nadovezuje na ova prethodna dva hadisa, a to je da nam je obaveza da ženu tretiramo pogotovo u stanju menstruacije. I ovdje hoću da kažem, tu nam mogu ljudi koji se bave medicinom bolje kazati. Ja sam se raspitivao kod ljudi koji studiraju. Kažu u stanju menstruacije žena je izložena izuzetno velikom psihičkom pritisku. Zašto? Spominjali smo to prošli put. Zabranjeno je, haram je. To zapamtite, sutra ćete imati svoje porodice. Haram je, ako imaš pretirku sa ženom, a ona je u tom stanju, ne smije doći do razvoda braka. Haram je pustiti ženu dok ima menstruaciju. Haram, strogo zabranje. Zašto? Zato što je malo njenoga bola, njenoga srkleta. I to je, subhanallah, možda i razlika između nas i naših sestara, i majki, i kćeri. Svako mjesto gdje smo zapamtili da nas je nešto zabolilo, kad god prođemo pored tog mjesta, nije nam svejedno. Jer smo mi dosta racionalna bića, onda mi jo jesme ovaj stomatolog ovdje napatio. I prođeš pored tog mjesta i razmišljaš kako te boli. A subhanallah, Allah je njih tako dao emotivno. I zato majka može odgajati Ono što ju je najviše bolilo, najviše voli. A to je dijete. Dok te je mati tvoja rađala, sve jedna kost, kaže, osim jedne, kaže, da se i ona rastavila. Ona bi se sa dušom rastala. Toliko ju je bolilo. A u trenutku kada se rodi dijete i uzme u naruče dijete, ona zaboravi na svaku bol koju je tu dijete uzrokovalo. Najviše ga boli. I zato je vrlo bitno da ovdje imamo poseban obzir, poseban obzir prema, prema našim sestrama, majkama i kćerima kada imaju to stanje. Druga stvar koja je vrlo bitna. Šta nam govori ovaj postupak Resulullah? Uči Kur'an. Zašto me je ovo dotaklo kad je Hazretija Iša rekla u mome naručju? Govorio sam to nekoliko puta i mislim da ćete se sjetiti. Allah je dragi mogao dati da Resulullah sallallahu alaihi wasalam preseli u bitici Tokom rata. Mogao je dati da preseli na seždi. Mogao je dati. Mogu je Allah da, da preseli na, na namazu, stojeći na namazu. Mogu je Resulullah preseliti u Kur'an. Tako vam Allaha, gdje je Resulullah preselio? I u čijem je naruču Božji poslanik bio u trenutku kada ga je Allah sebi uzeo i kada je podigao prsti i rekao idemo odabrano u društvo, ja iša je znala da on odlazi. U čijem je naruču bio? Hazreta iša. Kao da ti gospodar kaže, bolan životom posljednjeg Božeg poslanika, vaš posljednji bedem su porodce vaše. Ako tu zakažete, nema tog bedena koji će te zadržati više. Neprijatelj te je pobjedio, a ti misliš da nisi pobjeđen. Porodica. I zato jedna od najozbiljnijih relacija u životu čovjeka je brak. To nije relacija s kojom se ik, vjernik i vjernica se s time ne igraju. Žele da to bude čisto ko suza. Suza kad izađe iz oka je čista. Još ako je iskrena, kod Allaha je primljena. Kaže Boži poslanik, dva oka neće vatra dotaći. Oko koje je zaplakalo i straha od Allaha. Da me je strah da joj učinim zulom i da je nju strah da meni učini zulom. Nepravdu, bilo kako. To je vrlo bitno. Pazite, iz ovoga, zato sam i stao malo kad sam rekao u mome zagrljaju. Zato što je i činjenica da je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam preselio u svoj svoje hanumi. O, vrlo bitna stvar. Čuvati porodicu. Još jedna stvar. Uči Kur'an u naruču svoje hanumi. Pazi, ne samo da na taj način je poučava, jer ona sluša Kur'an, ne može, trenutno je u hajzu, jel? Daje joj priliku da zaradi sevap. Učio je Kur'an Hazretja Iša, sluša sa usta Božijeg poslanika, sallallahu alaihi wasallam, kako on uči Kur'an. I kada govorimo onaj neću duljiti, ako Bog da odmah vam napominjem da od sljedećeg puta, ako Bog da prije akšama ćemo zbog naših sestara, ako Bog da halka iz, prije akšama. Ako Bog da akšam je sad oko pet mi ćemo oko pola 8 početi sa halkom da završimo sa namazom, sa akšam namazom. Ovaj da znate, da ne bi duljio i večera. Samo jedan mali detalj, ću njime. Prije par dana sam ga čuo. koji je dar Allaha u ovaj Kur'an? Koji je dar kad ga čovjek uzme? Pazite, kad ga uzmiješ za vodilju i kažeš ne, ne, ja želim da živim po ovome. U Kur'anu imam smjernice. Boži poslanik mi je pojasnio kako ga živim. Uzmiješ te dvije smjernice i živiš po njima. U Mahali gdje sam živio ima Hafiz jedan. 94 mu je godine u Siriji, u Damasku. Subhanallah, Allahovog dara. Pita ga ovaj jedan čovjek, šta ti ono Hafize najdraže? Kaže, najdraže im je što ja je Hanuma imamo šestero svoje djece, imamo 34 unučari. Kaže, sva moja djeca su hafizi Kur'ana i 11 od unučari su. Kaže, hafizi Kur'ana. Pazite, kada govorite, kaže ljubav, kaže Romeo i Julija. Tu je nerealizovana ljubav. Nikad ništa. E, zamisli čovjeka, zamisli srca čovjeka koji gleda svoju djecu. Pa imaju snahe i zetove. Pa imaju unučare pa kako mu čovjek, kako mu ikad život može biti sada Uživa čovječe, pogledom se naslađuje na to. Samo zato što je poslušao Allaha i poslanika. Kaže, 14. su ljekari završili fakultete, od u Zamisli. Zamisli dara Allahu. E na nama je ovdje, na nama bošnjacima i bošnjakinjama po prvi put jedan težak izbor. Mi danas možemo birati što želimo da bude. Hoćemo li da budemo oni koji idu, kaže Allah i kaže poslanik, pa da budemo i sretni i na ovom je svijetu i spašeni na budućem i da uživamo, zaista da uživamo u životu, u punini života. Ili da kažemo, želimo da eksperimentišemo sa svojim životom i onda da dođemo u jednu fazu kad bih ja nazad da ne mogu ja ne mogu u tvoje godine ti možeš u moje dvoje sigurno ne, ako <laughs> da Allah poživi ne možeš eksperimentat sa životom zato nam je Allah dragi dao Kur'an. I zato kada gledate imanske šarte, koji je prvi imanski šart? Amen tu billahi. Odmah nakon toga ide omela i ketihi, vjerova da imaju meleki. Pazi, vjerovat evo i pored mene i tebi. U okutubiji, vjerujem u njegove poslanike. U i knjige. Zašto imam guidebook, knjigu koja će me voditi. U Rusulihi imam stil življenja. A zašto je sve to? Oli je umil da vjerujem etome kod gospodara. I da vjerujem u abil kaderi hajrihi wa min Allah. Da vjerujem da sve što mi se desilo. I dobro i manje je dobro. Jer ja ne znam, ja ne smijem reći loše. Da je sve to od Allaha. I kada imate Božijeg poslanika koji nas uči kako da jedne druge tretiramo, kad imate Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallam koji sa svojom hanumom uči Kur'an, imate smjernicu šta može ako Bog da nas učiniti sretnim na oba svijeta. Pokušajmo, draga braća, ovih šestdesetak dana koliko je ostalo do mjeseca Ramazana pripremiti se. Boži poslanik bi učio dovu Boži uzvišenom gospodaru redovno učite tu dovu gospodaru počasti nas da doživimo mjesec Ramazan. Jer mnogo je oni koji će sljedeći 60 dana čućete preseli ovaj, preseli ona. Sada je veliki dar Allaha da te Allah poživi šta? Do mjeseca Ramazana. Ja molim gospodara ako Bog da, da nam tu dovu usliša. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى ووفى Gospodar naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Amin. Gospodaru naš oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Amin. Gospodaru milost tvoje molimo pa nas ne prepusti same sebi nikoliko treptaj oka. Amin. Gospodaru naš počast nas da nas vodi najbolji među nama. Amin. Gospodaru naš počasti našu omladinu čestitošću. Amin. Gospodaru nas zaštiti naša stidna mjesta. Amin. Gospodaru najvećim te imenom molimo da po tvojoj knjizi sudimo. Amin. Gospodaru naš najvećim te imenom molimo da sunne tvoga pegambera slijedimo. Amin. Gospodaru naš počasti svakoga od nas koji ima neku molbu da mu se ta molba usliši. Amin. Gospodar svakome podaj zdravlje, molimo te najvećim imenom tvojim. Molimo te svako dobro koje od tebe molio tvoj miljenik Muhammed. Amin. Molimo te gospodar zaštiti nas od svakoga zla od kojeg je kod tebe zaštitu tražio tvoj miljenik Muhammed. Amin. Smiluj se nama i roditeljima našima. Amin. Gospodar naš molimo te počasti nas da doživimo mjesec Ramazan. Amin. Počasti nas da u mjesecu Ramazanu budemo od onih koji si ti od vatri oslobodi. Najvećim te imenom molimo da jedni drugi iskreno u ime tvoje volimo. Gospodar naš očisti naše srca od zlobe. Gospodar naš očisti naša srca od oholosti. Gospodar naš počasti naša srca znanjem. Molimo te Gospodar počasti nas znanjem i počasti nas da živimo znanje kojim se nas ti pouči. Najvećim te imenom molimo džennet, svako djelo koje približava džennet Gospodar sačuvaj nas vatri i svakoga djela koje vodi vatri. Subhana rabbike rabbil izati amma wa ala rabbil alamin. Još jednom napomena